ens posem una disfressa per saltar, cantar i ballar. Tiroliro, tiroliro, tiroliro, tirolà. Quan arriba Carnestoltes... Tot... Bon dia, companys i companyes. Esteu escoltant Ràdio Primavera. Som la classe de les girafes. Avui estarem amb vosaltres. El Marcos, la Lucía Martínez, el, jo, el Joel, l'Aitana i jo mateixa, la Cèlia. Avui venim a parlar de, de que anàvem de l'escola. Us explicaré. Primer de tot, vas a veure al señor Canascota, que paraba el al El Al rebre a de Popeye, perquè es cada la a le l'havien cantado una canción Quan arriba al Carnestoltes, tots su pasa pasa ya ahí las sortes de cena de mano wow la primera base ser venir en pijama a la escuela la segunda base venir la roba al revés. I la tercera va, van venir despentinats. Un altre dia abans ens vam convertir en animals. I, i per últim van ser turistes en ulleres de sol. Aquí no acaba tot. Aquest any van escollir de, Diversando de Brachunacha, La serie de travesíos Total etapa infantil infantil Habían disfrazado las dibujos Mickey y Minnie. De esta cola a veces de pasada de un Coco, d'en de Patura Canina, de la Pantera Rosa, Playmobil, de Doraemon, de Pitufo, de Peppa Pig, Mortadelo y Filemur. Nosaltres anàvem disfressats de minions, unes orelles molt grans, un llacet eh, de topets, una cua, un pantaló sofaldilla i guants blancs. Un cop tenia tot preparat, vam baixar al pati perquè començés la grua la canó de l'escola primavera. A poc a poc van anar començant a entrar els papes i familiars i van anar començant la rua. Nosaltres podem cantar la cançó de la casa de Mickey Mouse. Que divertit bailar lluc. El dimecres de sembra van anar a acomiadar el, senyor Carnestoltes a un pregó que van preparar nostres companys grans. Quin tip de plorar ens van fer? Van acomiadar a Canacota amb molta pena, Feia molta il·lusió, vam a verda, a, a, anant vinent. Però no és pensen que vam quedar sols, no. Ens ha vingut a veure la vella Quaresma, la C. Potes. Aquest dia ens centrem en nosaltres. Cada setmana traurem una pota. Nos dejará una carteta. Ui, ui, ui, a veure quantes coses us explica. I el nostre programa d'avui. Comiadem la, la classe de les girafes Lucy. Molts petonets per tots i totes. Si Sí, no el vols tenir a l'escola primavera!